na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, njegovu porodcu, časni asabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Za one koji su prvi put sa nama, ovo je šesto predavanje u kojem govorimo o propisima dženazi. Ne o propisima dženazi namaza, već o propisima dženazi. Za program po kojem radimo izabrali smo knjigu Šeha Albanija Rahmetullahi Alihi koju je on naslovio propisi dženazi i počeo je u njoj da govori od samog momenta kada nastupe smrtne muke čovjeku. Kako da se ponaša čovjek kada mu nastupe smrtne muke? Šta trebaju da rade osobe koji su prisutne u tom momentu? Kako da se ponašaju kada čovjek preseli? I nakon toga govorili smo znaci koji ukazuju na lijep završetak, pa smo govorili kako treba da se mejit okupa. Jučer smo govorili, znači, o tom poglavlju kako meji da se okupa. Govorili smo sve propise, spomenuli smo većinu tih propisa koji su vezani za to poglavlje. Danas ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastaviti tim nekim hronološkim redom, a to je nakon što se meji okupa šta dolazi. Treba ga zamotati u čefine i treba ga odnijeti do mezarluka. O tome ćemo danas govoriti i tu ćemo stati do sljedeće hefte gdje ćemo sljedeće hefte početi govoriti o klanjanju namaza. Znači danas govorimo o umotavanju medjita u čefine. Neko se i zapita pa šta o tome ima govoriti, ima mnogo da se govori. Pa prva stvar, 33. tačka, znači šeh Rahmetullah Jalih je napisao knjigu po ovaj rednim brojevima tačkama i mi ovaj idemo redom po tim tačkama, nekada pridodamo nešto ono što šeh rahmetullahi alihi nije smatrao bitnim, mi to nekada pridodamo. 33. tačka kaže šeh, nakon što se okupa Medjit, obaveza je da se zamota u čefine. Obaveza. Zato kada pogledamo u knjige prava, to ne spominje šeh, ali kada pogledamo u knjige fikha i prava, vidjet ćemo da islamski učenjaci kažu konsenzus i jednoglasan stav islamskih učenjaka je da se Medjit mora zamotati u čefine. Znači, to je fard kifaje. I to je obaveza jednoj skupini muslimana da urade. Ako oni urade, ostali nisu, znači griješni će biti pitani, ali ako, iko, ako niko ne uradi, svi će biti griješni. Normalno dokaz za to je hadis kojeg smo mi citirali više puta onoga sahaba koji je pao sa jahalice, a bio je na arefatu, pa je Boži poslanji kazao kefi nuhu fi theubeih zamotajte ga u njegove ihrame. O tome ćemo malo poslije govoriti, ali nam je bitno ovdje da vidimo da je Božji poslanik izrekao ovaj hadis u naredbenoj formi i to je argument na osnovu kojeg su islamski učenjaci zauzeli jednoglasan stav. Kroz historiju islama nikada niko nije kazao da je sunnet zamotati mejita. Obaveza farz je zamotati mejita na osnovu ovog hadisa. 34. tačka jeste Kaže šehr Rahmetullahi Alehi, vrijednost čefina se uzima iz zaostavštine Medjita, pa makar ne posjedovao ništa osim to. Znači, kada neko te sutra dođe i upita, odakle ja treba da uzmem čefine svome ocu koji je preselio, kažeš mu, to se uzima iz zaostavštine tvoga oca. Pa makar nemao ništa drugo osim te čefine. Čovjek preseli ima samo tamo u ormaru tri komada platna. To su njegovi čefini, znači pa makar to bilo jedino što posjeduje. Zbog hadisa Hababa ibn Ereta, radijallahu ta'ala anhu, u kojem je došlo da je preselio Musab ibn Umeir. Poznato, Musab ibn Umeir je bio jedan najbogatiji mladić u Mekki. Pa je primio islam, pa ga Boži poslanik poslao u Medinu da bude ambasador islama, pa je tako oskudno živio da nije imao ništa osim ogrtača. I preselio u tom ogrtaču na Uhudu, pa kaže ovaj ashab Musab ibn Umair je preselio na Uhudu i nije ostavio ništa osim ogrtač. Kada bi ga stavili na glavu, otkrila bi mu se noge, a kada bi ga stavili na noge, otkrila bi mu se glava. Pa je kažao Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, pokrite njegovu glavu sa ogrtačem, a na njegove noge stavite idhir. A to je, tako se bar prevodi u riječniku, mirisna žukva. Ja ne znam šta je, ali tako se prevodi. Znači jedna vrsta travi da se stavi i da se prekriju njegove noge. Znači da rezimiram ovu tačku, ovaj, ako čovjek preseli, čefini se kupuju iz njegovog imetka, pa makar to bilo zadnje što posjeduje, kao što je dokaz ovom hadisu Musa ibn Umeira, kada su ga prekrili njegovim pokrivačem i njegovim ogrtačem, a nije imao drugog imetka osim to. Također, kaže šeh Rahmetullahi Alehi 35. tačka, čefini treba da budu dugi da prekrivaju cijelo tijelo. Čefini trebaju da budu dugi, normalno ako ima mogućnosti, toliko dugi da prekrivaju cijelo tijelo. Kaže šeh, to zbog hadisa Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik jedne prilike držao hudbu pa je spomenuo čovjeka, jednog od ashaba, koji je preselio pa su ga umotali u čefine koji nisu bili dugi. Znači Boži poslanik jedne prilike je držao hudbu, pa je spomenuo čovjeka kojih su ashaba, koji je preselio i njega su zamotali ashabi u čefine koji nisu bili dugi. Pa kaže Boži poslanik, kada budete umotavali svoga brata, umotajte ga u lijepe čefine ako možete. Umotajte ga u lijepe čefine ako možete. Islamski učenjaci ovdje kada komentarišu i pojašnjavaju ovdje šta misli se lijepe čefine, kažu da čefine trebaju da budu čisti, da budu da ne budu prozirni i da budu središni. Znači, ni ovdje se ne misli i nije značenje ovih riječi da trebaju čefini biti skupi. Ne. Već bitno je da budu čisti, da ne budu prozirni i da budu, znači, prosječno nekog platna. 36. tačka jeste ako bi se desilo, vidite kako še sve varijante moguće nam donosi i opcije. Prvo govori trebaju biti čefini dugi, ali šta ako se desi pa su čefini kratki. Jer broću moja draga, nama je to sad smiješno. Ali vjerujte, kada je bio rat, to nije bilo smiješno. Tada nije bilo lako naći čovjeku muslimanu čefine. Zato šejih daje sve te odgovore pa kaže šta će biti ako su čefini kratki. Pa kaže šejih, ako čefini budu kratki, znači tu je 36. tačka, ako čefini budu kratki pokriće se glava i što mogne od tijela, a ostali dio će se pokriti sa mirisnom žukvom ili nekom drugom travom zbog hadisa Musab ibn Umeira. Također, slična stvar, 37. tačka, vezana za ovu i još nešto više, kaže šejh, ako bi bila nestašica za čefine, a Allah dadne da ima mnogo preseljali, znači ljudi koji su umrli, kao što se dešavalo u ratu, kaže, dozvoljeno je grupu ljudi zamotati u jedan čefin. Zato šejh kaže propis, ako znači ima nedostatak čefina, a ima mnogo umrli, dozvoljeno je zamotati više muslimana u jedan čefin. Ispustiti sve u jedan kabor. Kaže, normalno najbliži prema kibli će biti onaj koji je poznavao najviše Kur'ana. Hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kada je bio dan bitke na Uhdu, poslanik je prošao pored Hamze. Poslušajte ovaj hadis. Jučer smo kazali da šeheh rahmetullahi alehi zaista u ovoj knjizi spominje hadise koje je zaista čovjek teško da nađe na drugom mjestu. Jučer smo citirali hadis koristi radi. Većinom mi znamo da je Hanzala radijallahu ta'ala anhu preselio u džunup i da su ga okupali meleki, a šehr rahmetullahi alihi navodi vjerodostojne hadise da je i Hamza ibn Abdul Muttali preselio kao džunup i da su i njega meleki okupali. Također ovaj hadis koji govori malo o Hamzi kaže Kada je bio dan bitke na Uhudu, poslanik je prošao pored Hamzi, a bio je izmasakriran. Znači, inače, ovaj, mušrici su izmasakrirali muslimane koji su poginuli na Uhudu. Pa kaže Boži poslanik da nema Safijine žalosti. Safija je bila sestra Hamzina. Kaže da se ne bojim Sefi, Sefijine žalosti, ostavio bi Hamzu ovdje na Uhudu da ga pojedu divlje zvijeri, pa da ga Allah Đele Đelaluhu na sudnjem danu proživi, kaže, iz utroba životinja, iz utroba ptica. Pa su ga zamotali u ogrtač, pa kada bi mu zamotali glavu, izvirile bi mu noge, a kada bi pokrili noge, izvirila bi glava, pa su zamotali glavu i nije klanjao nikome od šehida osim njemu i kazao je ja sam vaš svjedok danas bilo je pa nastavlja ovaj prenosius pa kaže bilo je malo odjeći a mnogo mrtvi pa je stavljao u jedan kabur trojicu ili dvojicu pitao bi ko je znao više Kur'ana pa kada bi pokazali njega bi prvog stavljao u lehd i zamotavao bi dvojicu i trojicu u jedan ogrtač To je ono zbog čega je šeht citirao ovaj hadis, kaže na kraju, i zamotavao bi dvojicu ili trojicu u jedan ogrtač i svih bi zajedno stavljao u jedan kabur. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, et tirmidhi imam Ahmed, a hadis je dobar. Također kaže šeht Rahmetullahi Alehi 38. tačka, nije dozvoljeno skidati odjeću sa šehida nije dozvoljeno skidati odjeću sa šehida, već se oni ukopaju u svojoj odjeći u kojoj su preselili zbog hadisa Božih poslanika gdje kaže o, hadisi, o, o šehidima Uhuda zemmi luhum fi thiyabihim umotajte i kaže u njihovu odjeću i tako ih zakopajte. Hadis ovaj gdje kaže Božji poslanik zemmi luhum fi thiyabihim umotajte u njihovu odjeću i zabilježio imam Ahmed. Također, kada su u pitanju šehidi, znači ne smije se skidati njihova odjeća, ali je pohvalno da se šehid ukopa, da se šehid umota po svojoj odjeći čefinom. Da se znači zamota u čefin, ali da se ne skida sa njega odjeća, niti da se kupa. Pa kaže šehi Rahmetullah i Alihi 39. tačka, pohvalno je da se šehidi umotaju u platno po njihovoj odjeći kao što je spomenuto u hadisi Hamzi i Mus'aba. U oba ova hadisa smo vidjeli, kaže, pa su zamotani u svoje ogrtače i tako su preselili. Ovdje še spominje još dva hadisa, meni je bilo teško da ih prevodim, pa ću ja pročitati iz knjige. U ovom prvom hadisu, koji je zabilježio imam Nesai i Tahavi, El Hakim il Bejheqi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca stoji, došao je čovjek Arab i došao je Božijim poslaniku sallallahu alaihi wasallame pa je povjerovao u njega i slijedio Božijeg poslanika pa kaže učinio je hijđu zajedno sa njim, pa je Božji poslanik naredio nekolicinja sava da pazi na tog čovjeka. Pa kada je bila bitka na Hajberu, Božji poslanike zaplijenili su nešto od ganine, pa je između ostali i njemu nešto odredio. A on je bio na odstupnici. Pa su ljudi odnijeli taj njegov dio njemu, kažu, evo Božji poslanik je poslao tebi. Ono što je sljedovalo i ostali. Pa je on uzeo taj imetak, pa je došao Božim poslaniku, pa kaži, Šta je ovo, o Boži poslanić? Kaže, pa to je ono što te slijeduje. Kaže on, o Boži poslaniće, ja te nisam zbog toga slijedio. Ja sam te slijedio da me pogodi koplje ovdje i da odem Allahu Đelešanu u džennet. Ja sam te, kaže, slijedio da me pogodi koplje ovdje, pokazao svojim prstom u ovaj grlo i kaže da zaradim tako u džennet. Pa nastavlja ovaj prenosioc, kaže, pa je prošlo malo vremena pa smo počeli opet u borbu. Kaže, pa je donešen Božijem poslaniku, sallallahu alihi wasallame, a strela ga pogodila u ono mjesto koje je pokazao svojom rukom. A prije toga Božji poslanik mu kazao, kaže, in saddekte, ako budeš iskren, Allah će potvrditi tvoju iskrenost. Pa kada su ga donijeli, kaže, Božji poslanik, je li to on? Kaže, on jest. Kaže, bio je iskren prema Allahu, Đerlešanu, kaže, pa je Allah potvrdio njegovu iskrenost. Pa ovdje zbog ovoga je šejh citirao ovaj hadis, pa je ga zamotao Božji poslanik u svoje džube. U svoju odjeću Božji poslanik ga zakopao, zamotao. Iako je imao svoju odjeću kao šehid, ali je zamotan u poslanikovo džube, kaže zatim je Božji poslanik proučio dovu između ostalih stvari koje je proučio bilo je o gospodaru, ovo je tvoj rob. Izašao je muhađir, znači učinio je hiđun radi tebe i kaže poginuo je kao šehid, ja svjedočim, kaže da je on šehid. Drugi hadis koji govori isto na ovu temu jeste hadis od e, ez Zubeira ibn Awama radijallahu ta'ala anu hadis je zabilježio imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže, kada je bio Uhud, muslimani su vidjeli jednu ženu kako trči. Trči prema muslimanima. Kaže, pa malo je falilo da dođe do onih muslimana koji su ubijeni pa je Boži poslanik kazao, znači nije volio da vidi taj prizor, muslimani su bili izmasakrirani do te mjere da su im izvađene džigere, znači mnogo izmasakrirani. Pa je Boži, Boži poslanik prezirio da to ona vidi, pa je kazao, el mer'a, el mer'a, žena, žena, zaustavite ih. Kaže Zubej radijallahu ta'alanhu, pa sam ja vidio da je to moja mati, Safija, ono koju smo malo prije spominjali. Kaže, pa sam požurio da je zaustavim pa sam je stigao prije nego što je došla do mrtvi. Pa kaže, pa kaže Ezubir ibn Awama, to je bio poznati muđahid, kaže, pa me je gurnula, kaže, i rekla je, skloni se, a bila je, kaže, jaka žena, pa je rekla, skloni se ispred mene. Pogledajte ovdje fajde. Kaže, kad sam vidio da je ne mogu zaustaviti, rekao sam, Boži poslanik prezire da ti ideš tamo. Kaže, odmah je stala. Prije riječi Božijeg poslanika skloni se. Ezubir ibn Alam, to je poznati muđahid o kojem se može govoriti mnogo i mnogo o njegovoj hrabrosti. Kaže, ona je mene odgurnula i rekla skloni se. Ali kaže, kad sam rekao Božiji poslanik, kaže, naredio da te zaustavim, ona je, kaže, odma stala. Pa je kazala, stala je, izvadila je dva komada platna. Pa je kazala, čula sam šta je se desilo sa mojim bratom Hamzom, pa sam donijela, kaže, dva čefina da ga zamotate govori prenosilac Adisa, pa smo došli sa ta dva čefina i htjeli da zamotamo Hamzu u njih. Pa smo vidjeli kraj Hamzi leži čovjek od Ensarija koji je također poginuo i urađeno je njemu isto i Hamzi, znači izmasakriran. Pa smo, kaže, osjetili stid da zamotamo Hamzu u dva čefina, a da, njega zamo, da, da ovog Ensariju ne zamotamo, znači, nakon njegovog grtač. Kaže, Pa smo pogledali kad će fini jedan duži, jedan kraći. Pogledajte pravdi. Kaže, pa nismo znali kako da odredim, pa smo bacili kocku, pa smo na osnovu kocke odredili koji će šefin će kojem, pa smo onda zamotali obodvojicu, kaže, ovaj, i stavili ih tako u kabur. Uglavnom, ovdje je pouka da, da se šehidi mogu zamotati u čefine i nakon, znači, te njihove odjeći. Dobro, idemo dalje. Četrdesijeta stvar 40. tačka, kaže šehr Rahmetullah Jalihi, osoba koja preseli u ihramima, ona će se zamotati u ihrame i tu su njegovi čefini. Znači osoba koja preseli u ihramima, pošto ovo sve potpada pod poglavlje čefina, osoba koja umri u ihramima, njegovi ihrami su njemu čefini. Zbog riječi Božih poslanika, onom hadisu koji u Buhari i Muslimu, njega smo citirali više puta, da je jedan ashab bio na arefatu, pa je spao pao sa svoje jahalice i slomio vrat, pa je preselio. Pa je Boži poslanik naredio nekoliko stvari vezano za toga sahaba, između ostalo kazuje, okupajte ga, nemojte zamotavati njegovu glavu, nemojte ga mirisati, pa je kazao, وَكَفِنُوهُ فِي ثَوْبِهِ الَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا Zamotajte ga u odjeću u kojoj je ušao u ihrame, znači u njegove ihrame ga zamotajte, to su njegovi čefini. 41. stvar, šehr Rahmetullahi Alehi kaže, šta je lijepo da se nađe pri čefinima. Znači, od svojstva čefina su sljedeće stvari. Pod broj 41 ših će spomenuti nekoliko stvari. Pod A. Lijepo je da čefini budu bijeli. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame Ilbisu min thijabikum el bejad fa inneha min hajri thijabikum wa kefinu fiha. Oblačite bijelu odjeću, to je najbolja odjeća i umotavajte mrtve u nju riječi Božijeg poslanika, hadis znači je zabilježio Ebu Davud, Tirmizi, Ibnu Mađe, Ahmed i hadis je vjerodostojen po uslovima muslima, rahmetullahi alihi, da je Božiji poslanik kazao, oblačite dijelu odjeću, znači dok ste živi, to je najbolja odjeća i, umota, i umotavajte mrtve u bijelu odjeću. Dobro. Također, preporučeno je da će fini budu trodjelni, tri dijela. Zbog hadisa iše radijallahu ta'ala anha gdje kaže Allahov poslanik je umotan u trodjelni, bijele, pamučne čefine koji nisu imali košulju niti kapuljaču, umotan je Boži poslanik u njih. Ima hadise zabilježi imam Bejheqi i imam Ahmed. Znači riječ je iše radijallahu ta'ala anha Boži poslanik je umotan u trodjelni, pamučne, bijele čefine koji nisu imali ni košulje, niti kapuljači, znači obična platna koja nisu uopšte bila šivena. C da jedan od čefina bude u pruge. Da jedan od čefina, tri, kazali smo da je sunneta da bude tri, a jedan od ta tri da bude u pruge. Zbog hadisa Džabira radijallahu ta'ala anhu, ko ima dne mogućnost, neka zamota medjita u jedno platno na pruge. Normalno ovdje se vraća pitanje kako da čovjek spoji gore, Bož, gore. U hadisma stoji da je Boži poslanik preporučio da se zamotaju u bijele, a ovdje u pruge. Pa se spaja između tih hadisa pa se kaže treba i da budu dva bijela, a jedan da bude u pruge. To je od sunneta, znači lijepa stvar, ako bi svi fini bili, bijeli nema nikakve smetnje, ali to je ovaj nešto što je preporučeno. Također lijepo je namirisati čefine ili nakaditi ili nadimiti. Znači ako je onaj miris koji se dimi, onda ćemo uzeti čefine i nadimiti. Zbog hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam kada budete mirisali medjita, namirišite ga tri puta. Ovaj propis, kao što kaže šehr rahmetullahi alihi, obuhvata sve osobe, znači lijepo je svakog medjita namirisati osim jednu skupinu, a to je osoba koja umre na hađu ili obavljajući umru u čefinima, ta osoba prilikom kupanja se ne miriše niti nakon kupanja, jer Boži poslanik, znači opšte poznato je da čovjek pod ihrama ne smije da koristi miris i taj propis važi za tu osobu, ovaj jer je Boži poslanik kazao, on će biti proživljen na sudnjem danu, onako kako donosi telbiju, rekao je Boži poslanik, volja tu taj jebuhu, nemojte ga mirisati prilikom kupanja i prilikom zamotavanja za, za u čefine. Također kaže šehr Rahmetullah Jalihi od zadnjih stvari koje su vezane za čefine jeste nije dozvoljeno pretjerivati u vrijednosti čefina. Znači nije dozvoljeno rasipništvo kada je u pitanju vrijednost čefina. Niti da bude više od tri dijela. Pazite, ovdje sad morate biti malo pažljivi. Niti da bude više od tri dijela jer je to u suprotnosti sa praksom poslanika jer je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame umotan u tri čefina, a u tome je upropaštavanje i metka, a to je Allah dželle dželaluhu njegov poslanik zabranili. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, Allah vam zabranjuje tri stvari, rekla, kazala, u, u propašta, propaštavanje i rasipanje imetka i mnogo pitanja. Hadis se zabilježi u Buharija muslim Ahmed od Mughire ibn Šu'be radijallahu ta'ala anhu. Znači, nema potrebe da se uzimaju medjitu čefini koji su mnogo skupi, nešto skupo cijeno, već normalno neko obično platno. Čak ima islamski učenjaka koji kažu da nije naređeno da se mejit zamotaju u čefine, to bi se smatralo rasipništvo ima, ovaj, i mjetka. Ali, pošto je to, kaže, nariženo, onda to treba svesti na neke osnovne, znači, potrebe. 43. i to je zadnja stvar koja je vezana za čefine, nakon toga ćemo prijeći nekoliko stvari spomenuti vezani za nošenje dženazi, a ima veoma bitni stvari. Zadnja stvar, ovdje se postavlja pitanje, kod nas je praksa i kod velikog broja muslimana da se žene zamotavaju u pet čefina. A vidjeli smo da šeji gore kaže da ne treba da bude više od tri, pa onda on to malo i pojašnjava pa kaže žena se ne razlikuje u ovim stvarima od muškarca. Žena se ne razlikuje u ovim stvarima od muškarca, pa kaže on, jer nema validnog argumenta koji ukazuje da postoji razlika između žene i muškarca. Kaže šeheh Rahmetullahi Alehi, žena se zamotaje u triče fina i nema razlike između nje i muškarca, ne postoje argumenti. Malo ćemo oko ovoga samo ukratko pojasniti kako ne bi ostalo nejasnoća. Tri pravne škole su smatrale da se žena zamotaje u pet šefina, ali se razlikuju kakvi ti šefini izla, izgledaju, ali su smatrali da se žena zamotaje u pet šefina. Jedan jedini argument koji ukazuje na to jeste hadis od žene ashabike koja se zvala Leila bint Kaifin ona prenosi da ona zamotala Bož, e, kćerku Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme umu kulsum u pet čefina. Ali ših Albani rahmetullahi alaihi kaže, pošto on bio veliki hadijski učenjak, kaže ova jedan jedini hadis u tom poglavlju je daif i navodi razloge zašto je daif. Zato on kaže, Imamo vamo osnovu da se ljudi zamotavaju u tri čefina. Ni nam je došao, nije nam došao nikakav vjerodostojan hadis da izuzima žene i onda kaže ostajemo da se i žene zamotavaju u tri čefina kao i muškarci. Sam šehu Femin rahmetullahi alihi kada govori o ovom pitanju kaže ovo pitanje se vraća na ocjenu hadisa. Pa kaže ako bi kazali da je hadis vjerodostojan onda ćemo reći da je pet Iako sam on kaže hadis u njegovom lancu prenosilaca ima ljudi koji su nepouzdani i ne zna se njihova biografija, zato Šehr Rahmetullahi Alehi Uthemin kao da naginje ovo mišljenju, čak kaže ako hadis nije vjerodosan, onda je jače kaže mišljenje da se žena zamotaje u tri čefina. Tako da ovaj malo imate jasnu prijestavu o čemu se radi kada je u pitanju ovo. 12. poglavlje jeste nošenje i slijedženje dženazin. Vjerujte, braću moja draga, da ove stvari koje spomenu ših u ovom poglavlju, da ćete naći rijetko gdje ove stvari u knjigama prava spomenute. Zato smo kazali na početku ova knjiga koju je ših Rahmetullah Jalehi napisao, da je jedno veliko blago i zaista bi teško bilo govoriti sada u poglavlju dženazija da čovjek ne koristi tu njegovu knjigu. Evo, ovo poglavlje kompletno ja sam tražio u nekim knjigama fikskim, nisam našao ni riješi o ovim stvarima. A on je tu sabro kroz hadise kompletno poglavlje. Pa ćemo mi prijeći da govorimo o tome. 12. poglavlje, nošenje i slijedženje dženazi. 43. tačka kaže šeheh Nahmetullah i Alehi, obaveza je muslimana, nos, muslimanima nositi dženazu i njeno slijedženje. Normalno, on to nije spomenuo ovdje, ali se misli da je to farski faje, znači da jedna skupina muslimana je obavezna da nosi ženazu i ovaj da je slijedi kako bi se ispunilo to da se medjit odnese i da se zakopa. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi, to je pravo muslimana koje on ima kod svoje braće muslimana i o tove govori sljedeći hadisi. Pod broj 1 ili pod A, riječi poslanika, musliman ima pet prava kod brata muslimana. Musliman ima prava, pet prava kod brata muslimana, a u drugom rivajetu jeđibu lil muslimi ala ahihi hamse. Pet je obaveza muslimana prema muslimanima. Da mu odgovori na selam, obilazak bolesnika, slijeđenje dženazi, da se odazove njegovom pozivu i da mu nazdravi kada kihni. Hadis je zabilježio Buharija i muslim Ibnu Mađe, Ahmed, A u Ahmedovoj predaji stoji da je šest obaveza muslimana prema muslimanu, pa kaže, a šesta je ako zatraži od tebe savjet da ga posavjetuješ. Hadis je od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala. Također drugi hadis koji potvrđuje ovo isto da je obaveza da neko znači odnese Medjita i da ga pokopa i da ga slijedi njegovu dženazu riječi Božije poslanika gdje kaže obilazite bolesne i slijedite dženazu, to će vas posjećati na ahiret. Vidimo da je to došlo ovdje u naredbenoj formi. Obilazite bolesni i slijedite dženazu, to će vas posjećati na ahiret. Hadis je zabilježio Imam Ibn Abi Šejbe, Buhari u knjizi Edebul Mufred. Znači, to je knjiga jedna druga u kojoj nisu svi hadisi vjerodostojni. Buharija, rahmetullah, jeli, alihi, ima knjigu u kojoj je skupio vjerodostojne hadise. Ima drugi knjiga u kojima ima i daif hadisa. Jedna od tih knjiga je Edebul Mufred, ali ovaj hadis koji on spomenu u toj knjizi je vjerodostojan. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija hadis je dobar. 44. tačka jeste stvar koju velik broj ljudi ne zna, a to je, kaže šehr rahmetullah, alihi, slijeđenje dženaze se dijeli na dvije vrste. Da čovjek slijedi dženazu dok se klanja i da slijedi dženazu dok se ona zakopa i zatrpa. Znači dok se medjit prvo je da čovjek slijedi dženazu dok se obavi namaz i drugo je da slijedi dženazu dok se klanja, dok se zatrpa medjit znači u kaburu. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi na to ukazuju hadisi pa ćemo spomenuti neke od njih. Od Ebu Sa'ida el-Hudrija, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, ovo je malo duži hadis, strpite se inša Allah, koristi radi. Kaže Ebu Sa'id el-Hudri, Boži poslanik kada je došao u Medinu i nekom je bi nastupile smrtne muke, mi bi ga obavijestili, pa bi došao i tražio oprost za njega dok ne bi preselio, pa bi se zadržao sve dok ga ne bi ukopao. Znači on govori kako je bilo stanje u Medini kada je tek došao poslanik, pa kaže dok bi nekom nastupile smrtne muke, mi bi zvali poslanika pa bi on dolazio tu, boravio dok on preseli, upućivao dovu, pa bi tu boravio dok se okupa Megid, pa dok se ukopa, pa je to zauzimalo, znači mnogo Božih poslanika, pa su asabi to primijetili, pa kaže, pa smo rekli jedni drugima, šta mislite, da ne govorimo poslaniku kada nekom nekome nastupe smrtne muke, već da ga pozovemo kada neko preseli, da klanja dženazu i da bude na ukopu. Pa onda kaže ovaj prenosilac, kažeš, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je došao bi, klanjao bi ženazu, možda bi nakon namaza otišao, a možda bi ostao dok se ne zakopa medjit. Vidimo da ovdje u ovom hadisu da je prenešeno od Božijeg poslanika da je radio obje ove stvari. Nekada bi klanjao i otišao bi odmah. Ostavio bi da ljudi zakopaju medjit, a nekada bi, kaže, ostajao. Pa je to potrajalo jedno vrijeme i kazali smo kada bi nosili dženazu do njega da klanja dženazu kod njegove kući to bi bilo lakše njemu i to je bila praksa do dan danas. Znači nakon toga su opet asavi smatrali da otežavaju Božim poslaniku pa su kazali mi mu nećemo ni kazati kada neko preseli već znači čovjeka ćemo okupati, sve ćemo zamotati i odnijećemo znači čovjeka kod njegove kući, pa da mu on tu klanja dženazu, sve kako bi olakšali Božijim poslaniku. Hadis je zabilježio imam Ibn Hiban, Hakim, Bejheqi, Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Nastavlja šeheh Rahmetullahi Alihi pa kaže, nema sumnje da je druga ona varijanta bolja, Znači, on kaže, prinesene su obje stvari da je radio Boži poslanik. Nekada bi klanjao ženazu i otišao bi kući, a nekada bi ostajao dok se zakopa medjit. Pa kaže šeh 45. tačka, nema sumnje da je ova druga stvar bolja, to jest da čovjek bude na mezaru sve dok se zakopa medjit. Kaže zbog riječi Božijeg poslanika sallallahu ve selleme, pazite ovo, ko slijedi dženazu muslimanu, vjerujući u Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, sve dok se ne klanja namaz, imaće nagradu jednog kirata. A ko ostani dok se zakopa Megit, imaće nagradu dva kirata. Pa su kazali ashabi, a šta su to dva kirata u Božji postaniće? Pa kaže, kao dva velika brda a u jednoj i drugoj predaj stoji svaki kirat je kao brdo Uhud. Samo da klanjaš dženazu imaš nagradu kao brdo Uhud, a naziv je friško oto da on vam može kazati koliko je brdo Uhud. A znači da odeš i da čekaš da se zakopa dva kirata. E, poslušajte sada ovo. Hadis je zabilježio Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi od Ebu Hureyri. Poslušajte sada jedan događaj. Kaže šehr Rahmetullahi Alihi, U nekim rivajetima ovog hadisa došle su neke koristi kaj pa je lijepo da ih spominimo. Abdullah ibn Omer, ko je bio Abdullah ibn Omer? To je poznato, ashab koji je mnogo se trudio da slijedi Božih poslanika u svemu. To je ashab koji se trudio da mnogo slijedi Božih poslanika. I ostali ashabi se trudili, a on je bio poznat po tome. Pa kaže Abdullah ibn Omer, kada bi išao na dženazu, klanjao bi i odlazio bi kući. On bi samo klanio i otišao bi kući. Pa je čuo hadise buhuriri, ovaj za dva kirata. Pa je rekao Abdullah ibn Omer, mnogo je to, kao mnogo on te neke, on ima pred, znači kao mnogo nama je buhurire ti neki hadisa prenosi. Kaže, pa je poslao Hababa, radijallahu ta'ala anhu, kome? Aiši. Kaže, poslao ga Aiši, radijallahu ta'ala anha, da upita za taj hadis pa da mu se vrati i da ga obavijesti o tome, a on je sjedio, kaže, u džami i uzeo je šaku pjeska i prebacivao je iz ruke u ruku čekajući hababa. Pa je došao habab pa kaže, rekla je Aisha, istinu je rekao Ebu Hureyre. Pa je, kaže, Abdullah ibn Omer uzeo šaku pjeska i udario od zemlju i kaže, koliko smo mi kirata propustili. Koliko smo, kaže, mi kirata propustili. Pa nastavlja se, Pa Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu kada je čuo za ove riječi, kazao je Mene nisu spriječili trgovački ugovori, niti sađenje palmi. A sabi kada su došli iz Mekke, bili smo hađiri siromašni, pa su morali ići trgovat. Pa kaže Ebu Hurire, e ja kad Ebu Hurire primio islam pred kraj života Božijeg poslanika, ali on kaže, mene nije zauzelo to da sklapam trgovačke ugovore, niti da sadim palme. Medina je poznata, ljudi se bave tim, proizvodnjom hurmi. Kaže, mene to nije zauzilo. Ja sam se, kaže, družio sa poslanikom zbog onoga što će me podučiti i zbog onoga što će mi od hrani dati. Pa kaže, Abdullah ibn Omer je kazao, Ebu Hureyre, ti najviše si proveo vremena sa poslanikom i zaista najbolje znaš hadise Božijeg poslanika. Također, kaže šeha Albani rahmetullahi alejhi Ebu Hurajre također prenosi još jedan hadis o vrijednosti sleđenja dženazi. Hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve wasallame kazao ko je od vas osvanuo postanč? Pa je rekao Ebu Bekr, ene ja Rasulallah, ja o Boži poslaniće. Pa kaže Boži poslanik, ko je danas ovišao bolesnika? Pa je rekao Ebu Bekr, ene ja Rasulallah, ja o Boži poslaniće. Kaže Boži poslanik, a ko je danas slijedio dženazu? Kaže Ebu Bekr, ene ja Rasulallah, ja o Boži poslanić. Pa kaže Boži poslanik, ko je danas se romaha na nahranio? Pa je rekao Ebu Bekr, ja o Boži poslaniće. Pa je kazao Boži poslanik, neće se sakupiti ove osobine kod insana u jednom danu, a da ga neće uvesti u džennet, hadis je zabilježio imam muslim. Imam Buharija u knjizi Edebul Mufred. Znači vidimo ovdje jedna od ove četiri stvari jeste i slijedženje dženazije. To zasigurno ukazuje na vrijednost slijedženja dženazije. 46. stvar kaže šeh rahmetullahi alihi iako će on nakon toga inša Allah možda u sljedećem predavanju će doći to pitanje nared da li žene da li je propisano za žene da posjećuju mezarluke. Ali ovdje on kako neko ne bi pomislio da ova nagrada o kojoj cijelo vrijeme govorimo, da je ona jednaka i za muškarce i za žene, pa šejih kaže, rahmetullahi alihi, ova vrijednost slijedženja dženazije gle, je eksplicitna i stroga samo za muškarce. Pa on to i pojašnjava kaže zato što je ženama zabranjeno, Boži poslanik im je zabranio da slijede dženazu. Iako nemojte žuriti, ših Albani, rahmetullahi alihi, je smatrao da je ženama dozvoljeno ovaj ići da obilazi mezarluke i tako, ali u osnovi znači šeh ovdje u ovom pitanju kaže zato što je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme zabranio ženama da slijede dženazu. Pa onda šeh pojašnjava kao što je juče kada smo govorili u onom propisu da šeh rahmetullahi alaihi kaže da osoba koja kupa medjita lijepo je da se okupa. Pa on navodi zašto nije kazao da je to vađi već je lijepo, pa navodi razloge. Tako u ovoj situaciji on kaže došla je zabrana, a osnova je, braćo, u šerijatu, ovo uzmite sebi jedno pravilo, kada dođe zabrana u nekom hadisu, da je Boži poslanik nešto zabranio, ta stvar je haram. Osim da dođe drugi hadis koji pojašnjava da to nije strogi haram, da je to mekruh. Tako i uči. Osnova je kada nešto naredi poslanik da je to vađib, osim ako dođe drugi hadis koji to spušta na niži nivo. Juče smo našli hadis gdje kaže Boži poslanik, ko od vas kupa medjita, neka se okupa, naredbena forma. Ali je došao drugi hadis koji ukazuje da to nije vađi, pa kaže, kada budete kupali svoje medjite, niste obavezni da se okupate jer oni nisu nečisti. Dovoljno je da operite ruke. Na osnovu toga hadisa onda kažemo da je to pohvalno. Također u ovom hadisu, zašto kažemo, kaže šehr rahmetullahi alihi, ali to nije nehju tahrim, nije to, kaže, haram, da žene slijedi dženazu, već je to, kaže, nekruh. Nehju te, e, tenzih, Zato kaže, zato što ova ashabika koju smo jučer mnogo spominjali, umu Atije, koja je poznata po tome da je kupala ashabike, ona kaže, Boži poslanik nam je zabranio slijedženje dženazi, volemi ju'zem alejna, ali kaže, ni nam je strogo zabranio. Na osnovu ovog hadisa, šehr Rahmetullahi Alehi kaže da, znači, ženama nije zabrano veće pokuđeno slijedženje dženazi. 47. tačka Nije dozvoljeno, kaže, slijediti dženazu sa onim stvarima koje je šarijat zabranio. Pa ših nastavlja i kaže, u vjerodostojnim hadisima spomenute su dvije stvari. Prva stvar je da se dženaza slijedi sa povišenim glasom, plaćem i da se slijedi sa buhurom, znači vatrom, mirisom. Zbog riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame ne slijedite dženazu sa glasom, visokim glasom, niti sa vatrom. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud od Ebu Hurere, a hadis je dobar, znači zato što ga pojačavaju druge predaje. 48. i stvar, kaže šehr rahmetullahi alaihi Na ovu se može pridodati također podizanje glasa, može se pridodati podizanje glasa prilikom zikra. To kod nas nema, alhamdulillah, ali vjerovatno tamo postoji gdje je on boravio, pa je on to ispominjao. Vjerovatno negdje postoji da ljudi kada prati dženazu, neko ide i naglas zikri, uči nešto, pa kaže šehr rahmetullahi alihi, to mi se može pridodati to da se prilikom nošenja dženazi naglas povišenim tonom zikri, kaže, jer je to novotarija. Zbog riječi Kajs ibn Abada, asabi Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam su prezirali podizanje glasa prilikom slijeđenja dženazi. Predaju je zabilježio imam Bejheqi, vjerodostojna je. Jer kaže še, rahmetullahi alaihi, u tome je oponašanje nevjernika, kojih nevjernika kršćana, zato što on kaže, kršćani kada imaju sprovod, ovaj, ide čovjek ispred njih i citira ovaj neke te ajete ili neke stihove iz Inđila. Pa Šehr Rahmetullah Alihi kaže da je to ujedno i oponašanje nevjernika. I onda on to ovaj spominje također gore i kaže od svega toga je da muzika ili orkestar prati dženazu, a to je poznato da je bilo ovaj da su se neki muslimani tako ukopavali da mu dođe orkestar i svira do groblja ovaj pa šejh rahmetullah alejhi kaže ovaj da je to stvar gora od svega spomenutog iako on sam kaže nažalost to je zastupljeno u nekim islamskim državama strpite se inshallah još malo privodimo kraj inša. kaže šejh rahmetullah alejhi obaveza je žurno nošenje dženazi bez trčanja znači obaveza je da se žuri kada se nođi, nosi dženaza ali ne da se trči već da to ne bude sporo da se požuri O tome govori hadis, jedan od tih hadisa je hadise Buhureri u Buhari i Muslimu, požurite sa dženazom ako bude dobra u njegovu korist, a ako bude loša zlo kojeg ćete se riješiti sa vaših ramena. Hadis u Buhari i Muslimu gdje kaže Boži poslanik požurite sa dženazom ako bude dobra u njegovu korist, korist medjita, a ako bude loša zlo kojeg ćete se riješiti sa svojih ramena. Drugi hadis koji govori na istu temu da je Boži poslanik kazao kada se ponese dženaza, kada je ponesu muškarci na svojim ramenima, ako je dobra, ona govori požurite, požurite, a ako je loša, govori teško meni, gdje me nosite, njen glas čuje sve osim insana, a da čuje pao bi u Hadis je zavilježio imam Buharija en Nesai Bejheqi od Ebu Sa'ida al-Hudrija. Ovdje je jedno veoma lijepo i bitno pitanje, a to je mnogo islamski učenjaci i pravnici govore o tom pitanju, to je kako čovjek da slijedi dženazu, da li smije da ide ispred onih koji nosi ili mora ići iza, ili smije li ići sa desne ili sa lijeve strane. Pa kaže šehr Rahmetullahi alihi 50. Tačka, dozvoljeno je ići ispred i iza dženazi, s lijeve i sa desne strane, da bude blizu dženazi, osim jahača, on će ići iza dženazi vidimo ovdje nekoliko propisa. Kaže šejh dozvoljeno je ići ispred i iza, s lijeve i sa desne strane, ali da to čovjek bude blizu, pa kaže on osim jahača, jahač ide iza dženazi. Zbog riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, jahač slijedi dženazu iza dženazi, znači ide iza dženazi, a pješak kako hoće, sprijeda ili sa zada, lijevo ili desno od nje, blizu nje. Pa nastavlja Boži poslanik stvar koja nije vezana za večerašnje predavanje, ali moramo citirati taj hadis kako bi ga završili. Djetu se klanja dženaza, dova se uči njegovim roditeljima da im Allah oprosti i da im se smiluje. Hadis je zabilježio Imam Ebu Davud, Nesa i Tirmiz ibn Mađe od Mugire ibn Šurbe radijallahu ta'alanu. Vidimo da ovdje Boži poslanik počinje hadis pa kaže jahač će slijediti dženazu iza dženaze, a pješak može da ide ispred i iza i s lijeve i s desne strane, ali da bude blizu. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi, kretanje ispred i iza dženaze je prenešeno od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame u praktičnom životu, kao što je, do, kao što je kazao Enes, da je poslanik i Ebu Bekr i Omer išli ispred i iza dženazi. Ovu predaju je zabilježio imam Tahavi, a ona je vjerodostojna po uvjetima Buharije i muslima. Znači, Enes radijallahu ta'lanhu prenešeno je od bolšijeg poslanika da je išao i ispred i iza, a to je prenešeno i od Ebu Bekra i od Omera. Kaže šeheh rahmetullahi alihi, ali u svakom slučaju je najljepšije da čovjek ide, i idaze, iz, ide iza dženaze. Zašto? Zato što kaže u svim hadisima gdje Boži poslanik preporučuje praćenje dženazi, došao je ovaj glagol praćenje, slijedženje. A šta znači u jeziku slijedženje? Da ideš iza nečega. Ne znači da ideš ispred. Ali znači ako postoji potreba ili neka gužva, nema smjetnje da čovjek ide i ispred i sa strane, ali je osnova da se znači ovaj ljudi koji slijede dženazu idu iza dženazi. 52. Dozvoljeno je koristiti prijevozno sredstvo jahalicu pod uvjetom da se ide iza dženazi. Znači šeheh rahmetullahi alihi spominje jednu stvar, a to je da je dozvoljeno čovjeku da slijedi ženazu u autu, znači ili u nekom prijevoznom sredstvu, iako ćemo vidjeti zadnju stvar koju će spomenuti, znači da je malo razlikuje se od ovoga. Ali općenito on kaže da je dozvoljeno koristiti jahalicu, ali da pod uvjetom da se ide iza dženazi zbog spomenutog hadisa. Sam šeheh rahmetullahi alihi kaže, ali je bolje ići pješici jer je to bila praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame i nije prenešeno da je slijedio dženazu jašući. Znači jes Božji poslanik kazao u hadisima jahač ide iza, ali nikada nije prenešeno od Božijeg poslanika da je Božji poslanik jahao na dženazi. Poslušajte sljedeći hadis. Zbog riječi Seubana radijallahu ta'ala anhu dovedena je jahalica poslaniku, a bio je na dženazi. Pa je odbio da jaši. Pa kada su završili, dovedena mu je jahalica, pa je uzjahao. Pa je upitan o tome, znači na početku mu dovode jahalicu, kada su tek počeli nositi nas, Božji poslanik odbija. Nakon što su završili, kreću u kući, dovode mu ponovo jahalicu, on je, znači, uzjahao. Pa ga pitao je sahabi, čudno im, nisi na početku htjeo, a sada hoćeš. Pa kaže Božji poslanik, sallallahu alihi wasallame, meleci koji su prisustvovali, išli su plješici pa nisam tjeo da jašim, a oni idu u pješice, pa kada su oni otišli, uzjahao sam. Znači, ispoštovanja prema melekima, kaže, dok su oni bili tu i išli slijedili dženazu, išli su oni pješci, mene je bilo stid da ja uzjašim. Ali, ovaj, kada su oni otišli, sada kada idemo kući, oni više ne slijede, kaže dženazu, sada nema smjetnji da Boži poslanik, znači, uzjaha. Hadis ovaj zabilježio, imam Ebu Davud, Hakim Bejheqija, hadis je vjerodostajan po uvjetima Buhari i muslima. Također, jedna stvar oko koju ćemo malo samo zastati, da je dozvoljeno znači jahati nakon završetka i to je hadis, kako se zove ovaj hadis Seubana radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik uzjahao jahalicu nakon što je završio ovaj ukop dženazi, ali o tom i nam govori još jedan hadis i to je bila 53. tačka gdje kaže ši dozvoljeno je jahati nakon što se završi dženaza zbog hadisa Seubana radijallahu ta'alanhu i hadis da je poslanik slan, klanjao dženazu ashabu koji se zvao Ebu Ed-Dahdah. Pa su doveli konja Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallame nakon što je završena dženaza pa je Božiji poslanik uzjahao. Konje je kaskao, a ashabi su išli iza poslanika pa je kazao jedan čovjek Kazao je poslanik sallallahu alihi wasallame koliko je samo grozdova hurmi u džennetu pripremljeno za Ebu Eddahdaha. Znači vidimo ovdje Božijim poslaniku nakon što su klanjali džennazu, doveli su konja pa je Božiji poslanik uzjahao. Pa su ashabi išli za njim, njegov konje kaskao. Pa kaže jedan ashab, znači već čovjek ukopan, a on kaže, ja sam čuo Božijeg poslanika da kaže za onog ashaba, koji je ukopan, a zvao se Ebi, Ebu Dahdah, kaže, rekao je koliko je njemu u džennetu pripremljeno grozdova hurmi. Imate tamo jednu ovaj stvar kod Arapa, kada želi nekoga ugostiti, on ti odi i osjeće. Kao kod nas odeš nekome u ašlame, iako to nije preporučeno, pošto je to moja neka struka, da se lome grane. Ali dođe čovjek iz nekog velikog krama i donese ti, otkine granu i kaže, evo ti ašlama s grani. Tako oni kada je neki veći ikram osjeće čovjeku, znači granu i donese ti, kaže, evo ti urmi. Kaže Boži poslanik, koliko je, kaže, Ebu Dahdahu pripremljeno grozdova hurmi u džennetu. znali neko osim Esmira ko je bio ovaj ashab Ebu Dahdah? Zna evo Ibrahim. Dobro. Ja sam donio jednu knjigu ovaj čisto koristi radi i time ću mišao završiti. Nije baš time, ali ubrzo. Jedna knjiga koja govori o vrijednosti ashaba, hadis koji je vjerodostojno zabilježio ga imam Ibn Hibban. Od Enesa radijallahu ta'alanu da je došao čovjek i kaže, o Boži poslaniče. Jedan kaže, čovjek ima palmu. Ja pravim zid, zidam zid, ograđujem svoju baštu i njegova palma uletila je, znači, u moju tu neku crtku da sam zatrtao, pa kaže, de kaži mu, nek mi dadne tu palmu. Pa kaže Boži poslanik tom ashabu, daj mu svoju palmu, imaćeš palmu u džennetu. Kaže Ashab, ne može. Kaže Ashab, nije pristao na tom. Pa je došao taj Ebu Eddahdah, kojim je klanio Boži poslanik, za koji je kazao koliko je njemu grozdova hurmi pripremljeno u džennetu. Pa je došao, pa kaže tom čovjeku koji ima samo jednu palmu, kaže, bil ti men dao tu palmu, ja ću tebi dati čitav palmovik. A inače tamo ljudi, kada se kaže palmovik, to, I danas dan je to bogatstvo. To vam je kao danas kad neko kaže u Bosni ima, ima benzinsku pumpu. Isto. Kaže, bil ti meni dao tu palmu, samo jednu, da ću ja tebi kompletan bostan. Sve, samo... Kaže, hoću. Sad je već ponuda dobra. Dunjalučka. Kad je on to sa njim pazario, odlazi on Božijim poslaniku i kaže, o Božiji poslaniće, onu palmu, dadni onu mashavu, kaže, nek ogradi svoj taj dio, ta, ta palma je od mene njemu, dao sve svoje što imao samo zato. Pa je onda Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam izrekao taj hadis, kaže koliko je Ebu Dahdahu pripremljeno grozdova hurmi u džennetu. To je taj povod hadisa, ovaj, nisam mogao da vam ga ne citiram jer zaista je poučan. Imaćemo inšala mi predavanje iz ove knjige, zaista ima hadisa o ashabima da čovjeku mozak stanje hadis ovaj o Ebu Dahdahu da je Boži poslanik za njega znači klanja u dženazu njemu i to pre, zabilježi imam muslim Ebu Davud Nesai Tirmizi od Semaka radijallahu ta'ala anhu hadis je vjerodostojen. 54. stvar Šeh Rahmetullahi Alihi kaže nošenje dženazi u autu koje je pripremljeno za te svrhe i da svi ostali slijede dženazu u autima da svi ostali slijede dženazu autima bez potrebe, kaže šehr Rahmetullahi Alehi, to je stvar koja nije propisana iz više razloga. Pa kaže, prva stvar, to je običaj nevjernika. Druga stvar, to je novotarija i suprotno je sunnetu nošenja dženazi. Jer treba da znate da nošenje dženazi nosi sasvom mnoge koristi. E, to je sljedeća stvar koju on spominje, kaže, na taj način se gubi svrha dženazi, a to je da posjeća čovjeka na smrtu. Kada čovjek sjedne u auto, upali auto, vozi mejita gori u nekom autu, ništa. A kada čovjek nosi mejita i kada vidi on u dženazu, to kod čovjeka ovaj budi osjećaj sjećanja na smrt. Zato šehr Rahmetullah Alehi kaže to je jedan od razloga što to nije propisano. I četvrta stvar, to je razlog da ljudi odbijaju doći na dženazu zato što ljudi nemaju auta. Ali iz ovoga se braću izuzima da neko ne pomisli na našu ovdje situaciju. Izuzima se to ako je mjesto gdje se ukopavaju mejiti daleko onda je inša Allah, kao što navodi naš šejh Safet Kudzović, da ga Allah Đerašanu poživi i sačuva, ovaj, on kaže, izuzima se ta situacija jer je u nekim situacijama dozvoljeno to koristiti kako bi se ljudima olakšalo. Znači da ljudi odvuku Mejita i da idu ovaj, sa autima do Mezarluka nakon toga da uzmu znači, Mejita iz auta da ga ukopaju. Ali ako bi bilo negdje ajde da kažemo, groblje ili mezarluci blizu, pa ljudi to iz neke, da kažemo, prakse, iz nekog ovaj običaja radi tako, onda to potpada, potpada pod ovaj govor šiha, rahmetullahi alihi. 55. stvar i prezadnja stvar jeste ustajanje dženazi, kaže šeha, rahmetullahi alihi, ustajanje dženazi je derogirano. A imamo dvije vrste ustajanja dženazi. Prvo ustajanje jeste ovaj da čovjek ustani kada kraj njega pronesu dženazu. Čovjek sjedi, znači negdje na ulici i kraj njega pronesu dženazu. U početku Islama je bilo propisano da čovjek ustani dok dženaza pruži. I druga stvar jeste da su ljudi, kada bi done, ljudi donijeli dženazu na mezarluke, imali su običaj da ne sjedaju, da stoje dok se dženaza spusti na zemlju. Kada se ona spusti i ljudi sjednu te dvije stvari su derogirane i Šejh rahmetullahi alejhi naveo je zato mnoge hadise, ali ja ću spomenuti samo neke od njih zbog skučenosti s vremenom kako bi završili ako Bog da. Hadis od Ali radijallahu ta'ala anhu poslanike ustaja u dženazi, pa smo i mi tako radili, pa je sjeo i mi smo sjeli. U smislu pa je došlo vrijeme kada je se to derogiralo, pa više nismo ustajali dženazi. I druga stvar, drugi hadis, ovaj hadis je kod imama muslima, poslanik je ustajao sve dok se ne bi spustila dženaza i mi smo tako radili, nakon toga je sjedio i naređivao da se sjedni. Znači, ono drugu stvar koju smo spomenuli, da je bilo praksa da ljudi ne sjedaju na zemlju i ne spuštaju se dok se dženaza ne spusti na zemlju. Pa je Boži poslanik nakon toga naređivao da ljudi sjednu, znači da nema nikakve smetnje da se sjedni prije nego što se dženaza spusti na zemlju. I zadnja stvar, kratko, lijepo je da avdesti osoba koja nosi medjita, Juče smo kazali da je lijepo da se čovjek okupa nakon što kupa medjita, a danas kažemo nastava kadisa, Boži poslanik je kazao kada, kada neko kupa medjita, neka sebe nakon toga okupa, a ko nosi medjita, neka promijeni abdest, ali je to znači lijepo, nije ovaj obaveza. Time bi ako Bog da završili ovo večerašnje predavanje, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno da ovaj bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima vjere i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والدجى حولي سواد في سواد يا رغوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا islamski web portal www.l-ihlas.com أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي أسرى الدمع يجري